Востаннє такий сніг ми бачили в кінці лютого на французькій полярній станції Дюмон Дюрвіль. Сніги вподовж полярної ночі були схожі на розсипи цукрової кукурудзи та рису, і вітругами здували ті розсипи за бар'єр. Мені обридла коструба та крижана поверхні нашої території. Я ходила із насолодою дивлялася в низку власних слідів, хоч умти по чоловічому великі і незграбні сніг під ногами влягався і лунко скавучав. А коли вийшло сьогодні, всього того дива вже не було. Територія стріла мене звичайною шерехуватою кригою, і мені стало жаль пухкого сніжку. Його поздувало сильним нічним вітром. Овальні цяточки снігу залишилися тільки там, де вчора проходила я або наші джентльмени. Розчаровано рушила до дверей, але мене погукав Нансен. Ходіть сюди. Він махав мені з-за антени. Я підійшла. Нансен показав собі під ноги. Тут їздило чужий чоловік, місіс. Як чужий? Нансен уперто гупнув себе рукавицею по колінах. Зовсім зовсім чужий. Хвилювання стриманого ескімоса. Мене спочатку не смішило. Я його взагалі дуже люблю. Він чимось нагадує мені мого брата Майкла. Я дивилась на нього і ледве стримувала сміх. Крига була вимітена вітром до блиску, плямки снігу полишалися тільки там, де вчора пройшла якась людина, ціла вервечка ледь помітних слідів. Але їх міг залишити будь-хто з наших джентльменів, хоча б той таки Наріта сам. Я сказала про це Ненсонові. Тоді він показав мені на інші сліди. То була колія, залишена полосками нарт. Ескімос колупнув залежану смужку снігу. І нарт чужий. Це вже мене збентежило. Принаймні свої нарти ескімос добре знав. Ми пішли розповіли все нашим джентльменам. Українець проказав перезирнувшись із французом. Це вже не схоже на міраж. Француз глянув на наріту, який нервово перешіптувався зі своїм земляком. Його нервозність насторожувала, і Жак Антуан спитав, що сталося Хоцудай? Наріта сам казує, ніби це знову був той Кацуро Курасава. Наріта ствердно кивнув. Тацура Корасава був третім членом маленької японської бази, на якій і досі не все гаразд, що змушує того дивака блукати незмірними крижаними просторами, і як він вижив стільки місяців сам серед криг. Досі ми вважали наріту ненормальним, якого вразив полярний психоз, так званий інформаційний голод. У цьому є певний сенс. Людський мозок не може працювати без постійного притоку свіжої інформації, і якщо таке не стає, людина починає сама собі створювати інформацію, поринаючи власний мікросвіт, ефемерний світ на грані божевілля. Але сьогоднішня подія змусила нас іншими очима глянути на наріту. Він, безперечно, нездорова людина, як власне усі ми, і у тому немає нічого дивного але він не божевільний і не маніяк. Це вже знаємо зовсім точно. Одного тільки ще ніхто не збагнув. Чого можна сподіватися від того тацура Курасави, кому загрожує цей чоловік? Тільки на ріті чи усім нам, які стали мимовільними свідками чи співучасниками драми? Нерви мої знову здають. Мене вдруге заполоняють уже трохи призабуті страхи, а після того квапливого похорону почали снитись кошмарні сни. Лорд Домбо перехопив нову радіограму, але приймач працював нечітко і раз по раз замовкав, і він устиг записати кілька незв'язаних слів і речень. Криголам уже лишилося небагато. Це ми знатимемо точно за кілька днів, чекатимемо з нетерпінням. А чому аж там? Хіба він зможе пробратись у море у Еддела? Там у той час велике скупчення пакових криг.